tati madina iki tadi kemanten. Bojoku iki sing repoti. Angger ana wong kate lunga. Wis umat melo ae. Aku nek ditinggal blas. Mas, mas. Napa? Kate nanti? Awak malah wis ngerti ta. Nek kapane aku ora ulem-ulem tuk meneh Papa Bima Ngerti, ngerti. Ning nyatane aku gak mbak kandhani ya ngerti. Ah, wis gak perlu awakmu. aku sing teko. Om ngene omahe. Kepantesan Om carane bojo iku budal bareng oleh bareng kaya ana apike lho Mas. Masih wong temburuan kebajut to niku. Zaman saiki wong lanang gak ditemburokno ya amblas. <laughs> Alah, kapan aku tau amblas iki? Ah, nyatane nyatane ben mari bayaran ben mari bayaran nek bengi gak ana nang ndi kate. Oh, iku apa? Resepsi. Ora saben dina resepsi, saben dina resepsi. Bosen aku ngrungokno resepsi tok ae. Oh, niki kate ngomong amblas alas. Saiki tenan, Mas. Sampeyan iki kate nandi? Nang ngene Pak Fatimah. Nang Pak Fatimah, mm -mm. perlu ne? Fatimah dina dadi kemanten. Perlu ne? Fatimah dadi kemanten. Mm -mm. Bayangan ndang apik sih sampean bebarengan karo aku wong aku bojo sampean. Iya, aku melok ya melok. Terus nek nyandang nganggo lho, mbok ya sing iso ngetrapeno. Kurang ya apa aku nyandang nganggo? Ngene lho. yo. Ya gak main itu ya. Usum pasangan. Awak mikul aku melok-melok gak itu pasangan itu. Kau nggak kandali ya? Nggak itu pasangan ngono, Nek kapan itu telok. Tekok doan pun gak ketoro. Nek tidak. Malik kau meripati kebung kalian. Yang ini kalau orang nang itu. Yang ini kalau orang kok gak itu pasangan. Jadi kurang kemaduan. Zaman saya itu zaman kemajuan mas. Gak ngono tak kuatir itu nek coplok. Yuk coplok karu gak apa-apa. Nek coplok sih sih. Apa kau? <laughs> ya apa sih? Ceplok sih ya malah sih malah yang ribatmu <laughs> Eh sampai lo jauh warna-warna nih di noiki entok gak entok aku melu sampean. Dari sepatu ojo dukur-dukur. Apa ose? Ya sandal biasa ya kok oh ini ya apa sih? Kemajuan di tiaran cah cai zaman kemajuan. Gak ngono. Apa oh? Oleh memelaku malah jenjet. Jenjet ya, jenjet buri apa apa. Iya. Kan jenjet ngarep. <laughs> Apane gak jomplang ngono. Mbok aja kaya ngono sampean iki ateges isin-isin aku. Nek kulino gawe Batu dukur-dukur, cok, batu dukur-dukur. Mana balik-balik ke plecok yang nanti melaku. Wes, ayo, nek, iya, resepsi, ayo, aku melu, wes. Melok? Iya. Enak ini, Pak Bagi? Sembarang. Mbak Becak tahan apa apa? Emang aku nanti Mbak Becak isin. Mbak Bemo ya? Mbak Bemo ambil bensin aku. Loh, nanti apa apa? Ayo melaku ya, wes. Melaku? Iya. ngajak gerak jalan. Iya, iya, wes, ayo. Wah, es ketinggalan. Masih yakin budal. Iki jelas iki nang gone Pak Parman iki. Iki kok sapa ya? Mas Tawo rupane. Nuruti sinyo. Oh, Mas Tawo. Atene nang gone Pak Parman dadakno ketinggalan karo Pak Ijen, Mas. Kini ya iki mang jane ngono nututi Mas Yakin iku mang. Aku karo Mbak Yumu. Karo sapa? Karo Mbak Yumu. Kentil ae. Hmm, Mbak Yumu ae aku kaya ditinggal. Tote brai kok Lho dene lah kare melok yang ayu. Kaya mung tenono golek kaca gak ono aku ki mau. Nek golek kaca gak lah mau ki mau nang ngene iki mau. Pak ngono ning ning peno iku kok sik pancet ae. Kok peno kare dhewe. Iya. Iya. Delokan brayine Mbak Yungu delokan. Gak ngono Mas Tawo. Apa tak delok-delok ning iki kok saya suwe kok saya gak karu-karuan ngono. Eh, zaman kemarin. Eh, zaman saiki zaman kedua. Masih kamu matok sing dibangun rek. Masih yo awak yo dibangun. <laughs> Masih kemajuan yo kemajuan Mas Tawo, masih yo sih umume iku nek wong gawe kembang iku sok-sok kembang melati. Lah iku apa kok kembang kertas ditempletno ning gone gelung. Eh nek kembang melati iku sedina wis garik, Dik. Nah nek kembang kertas iki dicentelno meneh digawe maneh. <laughs> Ngono ya Mas, kok ya. Terus alise barang kulo saiki kok paling dikerik barang iki apa sih? Lah iya cuma kebacet kok ngerik kate esuk mangan jam 5 isuk wis tanyang iki Lah kok mbok kandeli meneh mari mbok kere mbok kandeli kate ndlewer. Mari gara foto ka ono iku mau mbok sapa sing ngitno kuwi kok maneh yen pasang alis mbok yo golek foto nyang to. Ka ono kek, ka ono foto iki mang. Iya nek gak udan-udanan nek kaget udan. Alismu kodanan apa nek lak kaya genderuwo. Karo mantune ning. numpak apa anak iki kok? Iya jam susu ya kepedhe iki ya. Iya tek iya numpak apa penak. Rene iki gak nek rewangi ne. Ya yuk lah bareng ae. Ya sak enake ta mlaku ya kenek numpak ya kenek. Enak ayo numpak ae ya cak ya. Numpak apa sing enak? Numpak e numpak bemu ya apa numpak bemu? Numpak bemu. Apa numpak bemu? Gandol motor tangki Mare. <laughs> Iya, iki kok dekek dislempitno ndek gone mburine sopir. <laughs> pantes ning. Ayo wis, wis mati. kadung mapan Urip soge, sayang setitik kate bojo. Dua anak situk wedok jenenge Fatimah. Kecili tak gadang, Nduk Fatimah. Kona nem nenek kawin oleh wong sing pangkat utawa wong sing soge. Wis keturutan saiki. Golek arek sing nom-nom ya percuma jaman saiki. Ya parek nom, metu dul gak te duwe, sae montol-montol, gak isi duwe, isi mbako are. <laughs> Wis pokoke Fatimah dilamar sapa ae pokok wong soge tak kenno. saya saiki dilamar Pak Parman eh, gena wis masih wonge tuwek pokok donyane sing dadi <laughs> gena Pak Parman oleh anakku Fatima kawin oleh rong dino matek donyane diwaris <laughs> jange tadi kemanten kuabe siap-siap yo dulur-dulur teko kuabe nggawa sumbangan kumburi wong masak wong goreng-goreng kerupuk belinjo digoreng kerupuk urang digoreng kabeh digoreng gorengane numpuk sakmono entek lengo kira-kira udakara ya ana berong cingkir bae <laughs> Lah ya apa wong kabeh undangan iki wis gak peduli undangan atik siji loro enggak pesen undangan ana telung trek. <laughs> gak tak kirim nang gone wonge dhewe-dhewe gak tak kek gone perapatan sing boto cek njupuk ngono ae. Benar <laughs> wis ah, dadi kemanten oh, anakku ayu, bojone atik soge wis genah. Iki arek nyang ndi arek? Sopo? Tak ana aku mate. Kon niku batalno ya apa sih kon karepmu lho. Sebabnya apa? Ini, Pak, pernah tak kandani. Mm Mas Parman ki gelemangan geger pe. Niku aja ngawur-ngawur lho, sadurunge bapak ngapik mantu. Mas Pak Parman iki tuwek tapi soge nak. Ngapa Pak Parman mangan geger iki? durung loro setan. Temenan iki. Temen ta jare wong-wong iku lho. Pak ya, Parman iku soge niku perkara mangan geger. undangan wis agen tak sebar. Umpamane awakmu gak sida dadi Pak Parman. Lho, bapak malu nak timbangane malu alu wong wirang bapak iki Lah apa ning lakon lipe Saiki ngene aja kuwatir yo bapak sing ate nyamping awakmu kon tetep kok dadi kemanten lho Pak Parman yo Temen Pak aja ate mbek aku Aja kuwatir bapak nang mburimu pumpung kemanten iki durung arek rene ayo bapak jupukno arek jupukno arek Arek mbek apa Pak mbek tebu yo Kok diwarit kok digawe jogo awakmu mbok menawa kok jane dipangan gegermu tak bacok ya mbak arit iku ngono iya gak ono ta arit pe gak ono ya pecok pecok pecok pecok mbak tampar ya <laughs> kon niku pecok ya pecok tok ngono lho Anggit mati ngetok kayu ta ya apa iku? Ngene, Pak. Hmm. Pena kuduro, ciri-cirine nek karma nek jange mangan geger. Apa? Engko ya nek wis mripate nglirik. Lirik. Lambene cungit-cungit. Cumit-cumit. Lah iku jange mangan, Pak. Ana sono. Pokoke nglirik cumi-cumi. Lho, muga-muga ae Wak Parman gak cumi-cumi nek ngono nek. Nek ngono aja kuwatir, pokoke nek atik Pak Parman nglirik ambek cumi-cumi aku nok mu, ya. Tak sampingnya nek kon sampe atine dipantak bacok teko mburi Wak Parman ya. Iya. Heeh, hmm, aja kuwatir wis. Tenang. Yo tenang ngono-ngono tenang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. tenang saja. Kok mawon enten apa sih, Bapak? Mboten napa-napa niki. Enten apa sih sing den mawon napa sih? Wong mboten tau duwe dawuh sampean niku. Niki lak ngeten nak kemanten iki lak arene kita sik prawan nah. Jadi, nggih anu wedi, wedi setengah wedi ngoten lho. Oh, soalnya sing lanang pun tuwa. Niku pun jodone. Ngoten nah. Mboten kena semon. Tapi ngeten napa aja adot-adot nah. Aja ora wis ngono. Sing disenang niku kan. Napa niku? Iku apa? Pitike lho cek metu rene. Ngono. Sakran. Kan. Napa? Iya bener omongmu ini Napa? Bener omongmu. Ah, nggih. Bareng tak hmm. lirik. Hmm. tak Hmm. Iya, iya, iya. apa iki? Ini apa anak? Tambah tambah percaya pindho aku nak. Lho. Iya, tenang, tenang. Tenang. Ngene iki jenenge Pak Parman. Ngene iki lho. Ah, prancik mingkupe. Wangi iki <laughs> omongane gak enak to Tanah Kran. Sokran. Ngene iki omongane wong liya. Sing penting sampean. Hmm. manten iki nek ditresno ngene. Napa, Pak? Aku iso kan jingkat terus. Ngomong dorong ya. Nggih. Iya. Enake tak batal naik manten iki. Ah, sampeyan niku. Ya apa keren pun kate ngoten sampeyan niku. Wis bapak. Ini iya. pun dibatalaken nih terus ini tiang, Saya Saiki gini, iya. umpamanya ya, umpamanya aku jaluk tolong ngambil kon. Ya jaluk tolong ngambil kon. Ya apa? Wis wak ganteng nono mari. Ah, Oleh tapi kemanten. kulon ini ya Pak. Iya. Kula ini purun-purun iya, Cuma kulon ini lagi ada bojo kak. Mungkin kula nulung sampean, kula rusak rumah tangga kula. Malah mboten karu-karuan. Berarti aku iki ngerusak. Lah mulane niku napa mboten api? Api. Saiki ngene Aku nyaluk tulung ambek kone. Nggih, kon duwe kanca. Kanca. Iya, nek kon duwe kanca gelem nglakoni iki, Nge. aku dadi kemanten iki. Iya. Nggih. Kekno kancamu, perkara biaya. Nggih. Aja kuwatir. aku gue sing ngekei nah, saya ini kalau kelek konco iya kangge nggak juli sampai ini iya soal biaya sampai sing nanggung mm -mm. niki buatin apa apa soal biaya iya tapi uang nih udah tidak disakin kemanten niki gede wirangi lho pak iya paman ini sampai yang ketemu buri iya sampai yang selalu terus sampai mungkin ya nopo terus kita tiar nih lala pok lala apa dek ketemu buatin tak gak sih sampai ini banyak nih buatin ketemu iya kalau udah di poso tuh sampean oh kepingin poso tuamu iya ini ya iya nek sampah aku iki kedhung mburi. Nah, muga-muga hmm. aku iki diterak prauto gandengan hmm. mbledhok ajur sak walang-walang. Lho lak wis ta? Temen ta? Temen anak. Motor gandengan. Iya. Mbledhok sak walang Iya. Temen ta? Temenan. Dadi pun ana paribasan wong idu mbon kene didilat malih. Lah kok larga dilat idu. <laughs> sampean niku. Sampeyan iki temen nambah tenan sampeyan niku. Aku wong tuwa wis gak atik ngono ae. Dipun yakin nggih? Iya. Nek ngoten sampeyan tenis kedap nggih, hmm. kula tak medal tak kanca. Nggih. Biaya cok beres. Temen tapi tak kandhani. Aja atik kono ngono ae. Ya. Oh, iya. iya. Iya iya iya. Blok lho saken arek kekrek roa. Wong ngene mboten semerap. Nek arek kekrek roa gak gelem. Malah satu namane. Ya, ya kebatan. iki nek kuwatir. sewu Pak Bakong. Niku kemantene jaluk warman kok rundingan karepe dhewe rundingan napa sih niku? Enggak ngerti Bapak no. Bapak Maratua. Pun adik nyeluk Bapak Maratua lho, kula niki ajeng muring-muring lho, temenan. Nek sampean mboten bener, asal sampean jawab belai sampean. Nggih, kula jawab. Niki jane sing Salah anak kula Fatimah ning sinten nggih? Jane ngoten nggih kula. Pak sampean. Nggih. Lah napa niki kok kemantene liya niki, sanes sampean. Sampean ngerti anane kemanten iki kula kekno arek niki. Napa? Anane kula kekno arek niki sebab anak sampean niku gegere growak. Napa niki? gegere growak. Sampeyan mau sembarangan lho, sampeyan mau sembarangan lho. Niki anak kula kecil, sampeyan kok iso ngarani gegere growak? Niku dos pundi nalare? Lah nyatane anggar kula lho lho, dile lho nggih. Nih, lho. Lho, lho nggih. Lho, lho. Anggar gegere kula lirik mesti gegere disingetaken. Sampeyan kok saged ngarani ngoten niku sinten sing kandha? Cokran, cokran. Nggih. Kan? Lho. Eh, Iki lho larene. <laughs> Ono aja guyang-guyu lho, temen aku iki wis entek biayake temenan. Wong iku to, sungai timbangane mereng. Lho, uwane <laughs> sak muring-muring ini sak perdure duit, utangan tantekno nak ngene. Iya, ana apa sih? Kon niku kondo parman apa? Kondo apa kok sih? Jarene anakku gegere growa. Gegere growa? Heeh. Lah ana sampean gegere growa nopo? Apa growa e? Wis mun growa. Mm, enggak. Sak growa apa man? <laughs> dadi gegere gak growak. Gak growak. Lah nek gak garak ngono tak terusno nek ngono. Mboten. Mboten iso. Mboten gelem. Nek sampean batalaken kali anak kula Fatimah, mapan kebenaran. Kula mboten gadah mantu sampean mboten napa-napa. Bagus. Sebab soge sampean iki soge mboten bloko. Iya. Soge sampean niku soge mangan geger sampean niku. Sampean ngomong pun sembarangan lho. Soge kula niku nek mangan geger. Sinten sing ngomong kula ning nek sugih gawe mangan geger niku? Iki anak kula Fatimani. Lah ngono lho. Apa pak? Lah iki Pak Parmani sing mangan geger. Iya pak. Jari sapa kon? Nek aku mangan geger iku. Kula dikandani niku cak sopran. Sokren. Oh, kon ngomong iki apa kon? Jare oleh sugih iku mergo aku iki mangan geger. Lah sampeyan sugih niki mergo mangan geger ta mboten? Enggak. Enggak, Pak. apa kancane kabeh kok sumbre teko sokra iki apa? Tapi carane carane ngene carane. Warmane juga mangan geger lek buas sak warmane iki padha. Iya anjene iki buas anjene. Nek carane ngene kemantenan iki. Napa? Tak terusno iki. E. Wo oh, diterusaken. Iya. Dadi mbon dibatalaken. Kata batalno. Terus ye. Iya. Tapi sampe nene. Boso tua sampean. Iya, Pak. Sampean iki sampe gedung buri ditendang motor gandengan meleduk sawalang-walang. <laughs> Ndri, kon niku sik ilinge kan, kan. tuwa lho niku lho. Iya, umamane tak langgar. Nah. Ditabrak prato gandeng. Nah. Meledak sak walang-walang. Sak walang-walang. Lari-lari nah. mawon diterusaken napa tak kepingin diterak prato gandengan, kan. Hmm. Sik sik tak pikir, eh. sik sik enake eh, ya. Iya, wis tak batalno iki kan. Ah, nggih, batalaken. Iya, saiki ngene kan. Ya apa aku njaluk tulung ambek kon mang ya apa? Apa? Wis sip ta. Napa sip? wis oleh. Ampun. Hmm, Yo, wis oleh ngono ya syukur, hmm. syukur. Sopo sing dadi kemanten sapa? Ini iki. Hmm, sapa iki? Sini iki. Tohir ni. Ah, Dua wong prek kok bakpo ngene. Tohir. ini. ni Pak Parman. Yo wis gak apa iki, wis pokoke rada enom titik timangan iku murid kare ronggongan ngono ya. Iya, tetes cinta. Cokran. Apa? Iku pengiring situ ikran. Apa? Aku dibakpo bakpo. Dilane apa? Ya, ngene. Niku kemantene kok koyok bakpo. Apa-apa? Aku iki mosok koyok sih ya Cokran. Nek ngono gak koyo tapi persis. <laughs> Bapak, kula mantu sampean, Bapak. Kemene, kemene. Urung apa-apa. Hmm. Kancam ya? Nggih. Sing jangera Bupati, Mas. Nggih. Wong ngene kok ono sing ngarani sing koyo bakpo sih. Hmm. Lah ini <laughs> iki mon kaya apa koyo? Iki sakjane ngono ya. Nggih, sakjane. Hmm. Persis kanting ya. <laughs> Iku sapa ya Sokran? Iki sing jange dadi kemanten. Oh iku. Tapi sakabeh iki aku sing batalno. Ngono, oh, maruku ya iku. maruku ya. Lho titik maru apa durung dadi. Iki oh. aja dianggap maru. Enak aku dadi kemanten kon medah. <laughs> Iki oh. aja dianggap maru. Hmm, Anggepen. Eh, iya. Kok jadi ngono. Eh. Kon ngerti hmm. anane kon dadi kemanten. Sebab aku kalah janji. Hmm. kon dadi kemanten iki bandane teko aku kabeh. Perkara bondo gak apa-apa nak. Pokoke kon iso dadi ambek iku Fatimah iku ya. Tapi hmm. aku salah janji kok gak salah janji. Hmm. hmm. Mek ku iku. <laughs> Kula. Wah. Ya apa? Bagong. Hmm. Bapakne Fatimah. Iya. Niki lak ngeten awak. Kula niki lak soalé senau sagara, nggih ta. Tapi goro kula niki goro bendeng. Oh ngono. Soale ngeten ana sampeyan iki pun cinta. kali tohir niki pun cinta hmm, temen ya, kan ini cinta temen enggak pak, pak, niki bapak mara tua iya, iya aku bapakmu enak, aku kaya bapak, iki kaya jembel <laughs> tibanya niki dibatal lah kena kali pak Parman oh, dibatal lah pak Parman tapi orang ganti ini sinten eh, tohir ini nih kita, tohir coba kulo dari ngada bojo apa? Hmm. yang salah kan kulo nama oh, eh. apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa nang resepsi, saya ingin ngomong apa? Pancet aja gue nih Pokoknya lo lo gapi, aku lah bodoh sampe lo tegas sampe ini ngeremen aku Iya iya Gue sampe gegeran nih lo ya kamar kosong situ nih Lakan gue aja nanti mawon Gue ngeten gue, nek anca ini Tohir ini pun seneng kali Fatima, Fatima seneng kali Tohir hmm. Terus mak, terus aku mau rame rame kemantinan ini Mulanya gue lo nih ada omongan kali sampean sih pak Oke, hmm. soalnya Tohir kali Fatima ini pun Arek, gitu Cinta, sampean dadi wong tuwa kudu ngerti nggih to sok arek sakniki kali arek biyen siji nek arek sakniki derengi omah-omah niki sirsiran dhisik sirsiran siji bangsane sampean kali kula gate sirsiran mboten kula biyen kali bojo kula kenalan pisan ditangkep <laughs> niki siji kok koyo keliru kok arek saiki jaman-jaman kemajuan sirsiran dhisik nek biyen hmm. iki gudel hmm. kudu nyusuk kebo nah Nah jaman saiki enggak jaman kemajuan. Napa? Kebuk, kudu nyusu blante. <laughs> Saiki anu kula ning ajenge takon, hmm. nggih kali yoga sampean, hmm. nggih. Tah e? Napa? Kon wis cinta he ambek Fatimah. Kali sinten? Ambek Fatimah. Ompo. Oh, lah Fatimah cinta ambek Tohir. Ampun, Mek. Tauhid cinta mbak Fatimah, Fatimah cinta mbak Tauhid ya? Nggak. Temenan tak? Nggak, Mak. Oh, ini temenan tak? Nggak. Iya, cek mulung, coba ini sokra. <laughs> Sampai pun putus asa. Enggak putus asa aku, masih masih aku urung ini. Tak delok terus kemantai ini. Hmm. Sampai di mana? Apa ta? Niki lho kali kalian ya, itu nih. Ya apa? Sampeyan pun ngerambut. Moh. <laughs> purun ta? Gak <laughs> sirahe petal iki. Pak tawa, Pak tawa. Kula dadi kemanten Pak Le. Iya, Mas kamu dadi kemanten mbok adus dhisik apa? Oh, aku dadi kemanten durung adus dadi kemanten. Lah iso le adus on ngarep wong ketemune ngerneti praut. <laughs> Lah iya, mosok didelok iku kuning gak kuning, hmm. ireng gak ireng malah kelawu ngono. paling yakin aku nedon rimo ya teko sampean rene. Pak hmm. tawa pisan akhirnya Don hmm. Rimo ya. Mantan. Eh, gue balik Jodi, balik Gio, Kabe ya. Aku nak Don Rimo, ya Sokra. Kau yang ngono, wong hmm. gae. Pakaian kemanten gue sing pokro. Apa nih? Celonone sing pokro. Sing situk celonone dowo, sing situk cekak. Cewekan yang ngono, rompian. Hmm. Gae topi koyok Iling-iling, pati lo gendur ya, <laughs> kak. ngono caron di si kemanten ngono ini? Oh, iki, Awakmu tak kon ndi? Cara ndi ngene iki? Cara saono. Eh. <laughs> Wong ngono kae disambi-sambi sae tenen mriku lho. Mangane eh. sing sambine. Eh, niku sae tenen niku sampean rasake niki impun lah. Mboten nate tuku niku kabeh pun enten nggih. Napa? Mboten tuku niki. Asal pundi? Utang kabeh niki. Sampeyan ndang ngono. Anu. Kula badhe nyun pamit nggih. Soale Yoko sampean nggih pun beres hmm. nggih perkara biaya kula sing nyukani. Hmm. Kula nggih pun ngedon rima senajan perkawinan kula dibatalaken kali yoga kula. Ngoten. Yoga sampean. Sebab enten tiyang ngomong nek kula kawin kali yoga sampean iki mboten cocok. Oh, nggih, soal anak kula prawan lah sampean pun kari ronggongan ngoten nggih. anak sampean iki mboh pun gak ada sirsiran kali to ah. nggih. Ya boleh ta. Nah, nek nek kula terusaken nggih. Sampun nggih. Nggih, nggih, aja iya, tahe. Ada bojone lho ya cocok. Nek ngoten kula nggih nyuwun paham tak bakon. Oh, nggih nggih nggih. Dek Sepati. Sepati mah nyuwun pamit hmm. yo. Ya. ya. Tak ya. hmm, sokran aku nek nrimo ya tak sokran. Nah, mulane sampean sampai dadi kemanten sampai anak ewak bakong. ya pesenku kurang putun sing apik ya hmm. aja digawe dolanan Iya. Sebab perkawinan penuh iki jalane kan teko aku. Iya, Cak Soko. Nek sampe rusak pamane menembene, hmm. tak sampe dadi sak terus sing elek iki hmm. aku. Hmm. Aku iki lak munggo ngono lak cucung. <laughs> Apa nek kira kan? Cumbi. Cumbi ne. Cumbi. Aku nek ndelok anakku kawin, dadak no isin kan nek kon anjene cumbi, meneh wak golek sing lusut-lusut titik kan. <laughs> Ngene lho, Dek. Fatimah kon ambek aku dina iki wis mulai dadi kemanten wis berarti kon iku wis dadi bojoku iya ta kon ayo sing riman masih gak tak belanjani yo wis meneng wae wis gak apa-apa wong bapakmu wis kuat dadi ngono ya sing kawin kon hmm. sing belanjani bapak hmm. ngono ya masuk ya <laughs> koyo apa sih rek arek nom saiki yo ngene oleh gantenge dhuwit gak nyekel oleh tuweke <laughs> kate mate wisan ngene aku yo nedon rimo ambek cak Sokran, kali hmm. bapak maro tua hmm, lan nah, iki bojoku sapa tapi mamasan hmm. ya penyane tak benerno cak hmm. sokran nggih dalan sing koyo ngene bener cak sokran iki bojo tapi kena diistilahno dura tapi semboto,